27 pora. Zoriyat surasining 31-oyatidan boshlanadi. Ibrohim dedi: Ey elchilar, yumushlaringiz nedir? Aytdilar: Bizlar bir jinoyatchi qavmga, Lut qavmiga yuborildik. loy sopolidan qilingan toshni ular uzra yog'dirishimiz kerak parvardigoring nazdida haddan oshuvchi kimsalar uchun har bir toshga belgi qo'yilgan nomlari yozib qo'yilgan bas biz u joydagi mo'minlardan bo'lmish kishilarni chiqarib yubordik u joyda bir xonadondan lut xonadonidan o'zga musulmonlarni topmadik biz kofirlarni halok qilganimizdan so'ng alamli azobdan qo'rqadigan zotlar uchun u joyda alomat qoldirdik Musa qissasida ham ibrat bor. eslang biz uni aniq hujjat bilan fir'avn oldiga yuborgan edik u o'z arkoni davlatiga suyanib iymon keltirishdan yuz o'girdi va muso sehrgar yoki majnun dedi bas biz uni ham qo'shinlarini ham ushlab ularni dengizga otdik g'arq qilib yubordik u malomatga loyiqdir od qabilasi qissasida ham ibrat bordir qayski biz ularning ustiga yaxlit foydasiz bo'ronni yuborgan edik u bo'ron nimaning ustidan o'tsa albatta uni halok etib xuddi chirigan suyaklardek qilib qo'yar edi samud qabilasining qissasida ham ibrat bordir qayski ularga man etilgan tuyani so'yib yuborganlarida bir vaqtgacha ya'ni uch kungacha tiriklik ne'matidan bahramand bo'lingiz deyilgan edi bas ular parvardigorning amri itoatidan kibr qilishgach qarab turgan hollarida ularni chaqmoq urdi bas ular qoshish uchun tikka turishga ham qodir bo'lmadilar va hech kim tomonidan ularga yordam beriluvchi ham bo'lmadi mazkur qavmlardan oldin nuh qavmini ham halok qilgandirmiz chunki ular fosiq itoatsiz qavm edilar osmonni biz qo'llar bilan barpo etdik darhaqiqat biz qudratlidirmiz yerni esa yoyib to'shab qo'ydik bas biz naqadar yaxshi yoyuvchidirmiz sizlar eslatma olishlaringiz uchun biz har bir narsani juft juft qilib yaratdik ey muhammad ularga ayting bas ollohga iymon keltirish uchun qochingiz albatta men sizlar uchun u zotning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman Alloh bilan birga yana boshqa iloh bor demangiz albatta men sizlar uchun uning azobidan aniq ogohlantiruvchidirman xuddi shuningdek ulardan makka mushriklaridan avvalgi kofirlarga biror payg'ambar kelsa ular ham albatta uni sehrgar yoki majnun der edilar ular o'sha so'zni bir birlariga vasiyat qilib qoldirganmilar yo'q ular tug'yonga ketgan qavmdirlar Va ey muhammad siz ulardan yuz o'giring endi siz malomat qilinuvchi emassiz eslating zero eslatma mo'minlarga manfaat yetkazur men jinlar va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim men ulardan biror rizq istamasman va ular meni taomlantirishini ham istamasman zero Allohning o'zi razzoq rizq beruvchi quvvatli va matin qudratlidir va zolim kofirlar uchun shubhasiz xuddi ilgari o'tgan kofir do'stlarining nasibalari kabi azobdan nasiba bordir bas ular mening azobimni qistamay qo'ya qolsinlar bas kofir bo'lgan kimsalarga va'da qilinayotgan kunlarida ularning hollariga Tur surasi Makka da nozil qilingan 49 oyatdan iborat. Tur tog' nomidir. Musa alayhisalom Alloh bilan shu tog'da so'zlashgan. U Misr Arab Respublikasining Sinay yarim oroli hududida joylashgan. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan qasam yod etaman tur tog'i bilan bitilgan kitob Qur'on bilanki u ochiq sahifadadir yana baytul ma'mur bilan baland ko'tarilgan tom osmon bilan va to'lqinlangan dengiz bilanki Rabbingizning azobi qiyomat kuni shubhasiz voqe bo'luvchidir uni daf etuvchi kuch yo'qdir u kunda osmon aylanur tog'lar ham fazoda to'zon kabi sayr qilur ana o'sha kunda payg'ambarlarni inkor etuvchilar holiga voy ular zalolatga cho'mib beparvo o'ynab yuradigan kimsalardir u kunda ular jahannam olovi sari haydalurlar ularga deyilur sizlar yolg'on deb yurgan do'zax mana shudir qani bu ham sehrmi yoki sizlar ko'rmayapsizlarmi unda kuyingiz endi uning azobiga xoh sabr qiling xoh sabr qilmang sizlarga barobardir sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan qilmishlaringiz jazosini olursiz taqvodor zotlar esa bog'lar va ne'matlar ichidadirlar parvardigorlari ato etgan narsalar bilan shod xurramdirlar parvardigorlari ularni do'zax azobidan saqlagandir ularga aytilur sizlar qilib o'tgan yaxshi amallaringiz sababli bemalol yeb ichingiz qator so'rilarda yastangan hollaringizda biz ularga oppoq yuzli katta va chiroyli ko'zli hur qizlarni juft qilib berurmiz o'zlari iymon keltirib zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlarga o'sha zurriyotlarini ham qo'shamiz ularga qilgan amallaridan birorta narsani kamaytirmaymiz har bir kimsa o'zi qilgan ishi bilan garovlangandir yana biz ularni ko'ngillari istaydigan meva va go'sht bilan quvvatlantirurmiz ular u joyda shunday sharob to'la qadahlarni talashurlar qo'lma qo'l qilib ichurlarki unda na behuda gap va na gunoh ish bo'lur ularning ustidan go'yo sadaf ichida yashiringan gavhardek pok va xush surat g'ulomlar aylanib xizmat qilib yurar ular suhbat asnosida bir birlariga qarab savol javob qilishur ay turlar haqiqatan bizlar ilgari dunyoda oilamiz orasida Allah azobidan qo'rquvchi edik. Mana Allah bizlarni mamnun etdi va bizlarni samum do'zax shamolidan saqladi. Dar haqiqat bizlar ilgari dunyoda unga duo qilar edik. Albatta, uning o'zi bar, marhamatli va rahim, rahimli zot. bas ey muhammad insonlarga eslatma beravering chunki siz rabbingizning ne'mati sababli kohin folbin ham majnun ham emasdirsiz balki ular mushriklar muhammad shoirdir bizlar unga zamon hodisotlari yetishini kutarmiz derdi ayting kutaveringiz men ham sizlar bilan birga kutuvchilardandirman balki ularni aqllari mana shunga buyurayotgandir yoki ular tug'yonga ketgan kishilarmi balki ular muhammad qur'onni o'zi ichidan to'qib olgan derlar yo'q ular baribir iymon keltirmaslar bas agar rostgo'y bo'lsalar o'zlari ham unga o'xshash biror gap kitob keltirsinlarchi yoki ular hech narsadan ya'ni yaratuvchisiz yaralib qolganmilar yoki ular o'zlari yaratuvchimilar yoki osmonlar va yerni ham ular yaratganmi yo'q ular baribir iymon keltirmaslar yoki ularning huzurida Rabbingizning xazinalari bormi yoki ular butun borliqni boshqarib turuvchimi balki ularda chiqib farishtalar so'zini eshitib oladigan narvon bordir u holda ularning eshitib oluvchisi aniq hujjat keltirsin yoxud qizlar farishtalar ungayu o'g'illar sizgami ey muhammad balki siz ulardan payg'ambarligingiz uchun haq so'rayotgandirsizki ular o'sha to'lovdan qiynalayotgandirlar yoki ularning huzurida g'ayb ilmi bo'lib ular undan ko'chirib yozib olayotirlarmi yoki ular sizni halok qilish uchun biror hiyla qilmoqchimilar u holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari hiylaga uchragaylar yoxud ular uchun Allohdan o'zga iloh bormi Alloh ularning shirklaridan pokdir agar ular ustilariga osmonning bir parchasi tushayotganini ko'rsalar ham bu Allohning azobi emas qalin bulutdir derlar bas ey muhammad siz ularni to o'zlari halok qilinadigan kunlariga ro'baro bo'lgunlaricha qo'yib bering u kunda ularning hiylalari hech foyda bermas va ularga yordam ham berilmas albatta zolim kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomatdan ilgari dunyoda ham azoblar bordir lekin ularning aksariyati buni bilmaslar ey muhammad siz rabbingizning hukmiga sabr qiling zotan siz bizning ko'z o'ngimizda himoyamizdadirsiz tongda uyqudan turgan paytingizda rabbingizga hamd bilan tasbeh ayting shuningdek tundan ma'lum vaqt ajratib va yulduzlar yuz o'girgach botgach saharda ham unga tasbeh ayting Najm surasi Makka da nozil qilingan 62 oyatdan iborat. Najm yulduz degani. Surada kelgan eng ajib ma'lumotlardan biri bu Me'roj kechasining ta'rifidir. Ya'ni Muhammad alayhisalom makkadan to masjidi aqsogacha so'ngra u yerdan osmonlar uzra parvoz qilib Alloh buyurgan joygacha samoviy sayr qilgan kecha ushbu surada bayon etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan botib ketayotgan yulduz bilan qasam yod etamanki sizlarning sohibingiz Muhammad zalolatga ketgani ham yo'q yo'ldan ozgani ham yo'q yana u Qur'onni xom xayoldan olib so'zlayotgani ham yo'q u Qur'on faqat Alloh tomonidan nozil qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Unga tilovatni mustahkam quvvatga ega bo'lmish zot Jabroil ta'lim berdi. U husn va iqtidorga ega farishtadir. Ba'zi u samoda o'z suratiga kirib turdi. o'zi oliy ufqda edi so'ngra yaqinlashib pastladi bas muhammadga ikki kamon oralig'idek yoki undan ham yaqinroq bo'ldi bandasiga muhammadga Alloh tushirgan vahiyni keltirdi ko'rgan narsasida qalbi yolg'onchi bo'lmadi ko'zi bilan jabroilni yoki qalbi bilan Allohni ko'rdi endi sizlar ey mushriklar payg'ambar ko'rib turgan narsasi ustida u bilan tortishurmisiz qasamki Muhammad Jabroilni ilk bor yerda ko'rgach, yana ikkinchi bor ko'rdi. sidratul muntaho daraxti oldida mavo bog'i ham o'sha daraxtning oldidadir o'shanda sidra daraxtini o'ragan narsa nur yoki oltin parrandalar o'rab olgan edi payg'ambarning ko'zi chetga og'gani ham yo'q o'z haddidan oshgani ham darhaqiqat u o'sha soatda parvardigorining buyuk alomatlarini ko'rdi ey mushriklar ko'rdingizmi sanamlaringiz lot uzzoni va yana uchinchilari bo'lmish manotni erkak jinsi sizlarnikiyu ayol jinsi u zotnikimi u holda bu adolatsiz taqsimku u nomlar faqat siz o'zingiz va ota bobolaringiz qo'yib olgan nomlardir Alloh ular iloh ekani haqida biror hujjat tushirgan emas u mushriklarga parvardigorlari tomonidan hidoyat qur'on kelib turgan holda ular faqat gumonga va havoyi nafslarigagina ergashmoqdalar yoki insonga orzu qilgan narsasi hayotda voqea bo'laveradimi bas oxirat ham dunyo ham yolg'iz Allohga qarashlidir. Osmonlarda qanchadan qancha farishtalar bo'lib, o'shalarning shafoatlari ham Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan kishilarga shafoatga izin bermagunicha foyda bermas. Darvoqa oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalar farishtalarni ayol nomi bilan ataydilar holbuki ular uchun bu haqda biror bilim hujjat yo'qdir ular faqat gumon taxminga ergashurlar xolos gumon esa aslo haqiqat o'rniga o'tmas bas ey muhammad bizning eslatmalarimizdan yuz o'girib ketgan va faqat dunyo hayotinigina istagan kimsalardan voz keching ularning ilmdan yetgan joylari mana shudir albatta Rabbingizning o'zi uning yo'lidan ozgan kimsalarni yaxshi biluvchidir va u hidoyat topganni ham yaxshi biluvchidir osmonlardagi va yerdagi bor narsalar faqat Allohnikidir. U yomonlik, gunoh qilib o'tgan kimsalarni qilgan amallari bilan jazolagay va ezgu amal qilgan zotlarni go'zal savob jannat bilan mukofotlagay. Ular jannat ahli kichik xatolardan emas, katta gunohlar va fahsh ishlardan yiroq yuradigan zotlardir albatta Rabbingiz mag'firati keng zotdir u odamni yerdan tuproqdan paydo qilgan paytidanoq va sizlar onalaringiz qornidan homila bo'lgan paytingizdanoq sizlarni yaxshi biluvchidir va sizlar o'zlaringizni oqlamay qo'ya qolingiz u taqvodor kishilarni yaxshi biluvchidir ey muhammad ko'rdingizmi kim iymondan yuz o'girib ketdi va ozgina mol berib keyin shart qilingan molni berishni to'xtatdi uning huzurida g'ayb ilmi bormidiki u undan kelajakni ko'ra olsa yoki u Musa sahifalaridagi narsalardan bexabarmi yoki vafodor zot Ibrohimning sahifalaridan hammi ularda yozilgan ediki hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga jonning yukini gunohini ko'tarmas insonga faqat o'zi qilgan harakatigina mansub bo'lur uning qilgan sayi harakati yaqinda qiyomatda ko'rinur so'ngra u to'la jazo yoki mukofot albatta oxirgi manzil yolg'iz Rabbingiz huzuriga qaytishdir. Albatta kuldirgan ham, yig'latgan ham uning o'zidir. Albatta o'ldirgan ham, tiriltirgan ham uning o'zidir. U erkak va ayol juftlarni yaratgandir. shitob bilan chiqadigan nutfa manidan albatta qiyomatda ikkinchi bor paydo qilish ham faqat uning zimmasidadir albatta boy qilgan ham badavlat qilgan ham uning o'zidir albatta shero yulduzining parvardigori ham uning o'zidir haqiqatan u avvalgi od qabilasini halok etdi yana samud qabilasini ham bas ulardan birortasini tirik qoldirmadi yana u ilgari nuh qavmini ham halok qilgan edi chunki ularning o'zlari o'ta zolim va tug'yonga ketgan kimsalar edi yana u zot ostin ustun bo'lgan qishloqni lut qavmini ham halok etgan uni o'ragan narsa yog'ilgan toshlar bilan o'rab tashladi bas ey inson parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shubha qilursan bu muhammad ham avvalgi ogohlantiruvchilardan bir ogohlantiruvchidir yaqin bo'luvchi qiyomat yaqin qoldi uning uchun Allohdan o'zga ochuvchi biluvchi yo'qdir ey mushriklar hali sizlar mana shu gapdan qur'ondan ajablanayapsizmi yig'lamasdan kulayapsizmi g'ofillik holingizda ya bas Allohga sajda va ibodat qilingiz qamar surasi makkada nozil qilingan ellik 55 oyatdan iborat qamar oy degani surada oyning ikkiga bo'linib mo'jiza yuz bergani haqida oyatlar bo'lgani uchun nomi shunday atalgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan qiyomat yaqinlashdi mana iloh mo'jiza sifatida oy ham bo'lindi agar ular quraysh kofirlari biror mo'jiza ko'rsalar yuz o'girurlar va bu davom etayotgan sehr ku derlar ular payg'ambarni inkor etdilar va xom xayollarga ergashdilar har bir ish qarorini topuvchidir ularga tarixiy xabarlar kelgan va ularda yovuzlikdan taqiq bor edi qur'on yetuk hikmat manbai bo'lsa-da ogohlantirishlar foyda bermadi ey muhammad endi siz ulardan yuz o'giring chaqiruvchi isrofil notanish narsaga hisob kitobga chaqiradigan kunda qiyomatda ular ko'zlari qo'rquvdan quyiga boqqan hollarida go'yo to'zigan chigirtkalar kabi qabrlaridan chiqib kelurlar chaqiruvchi tomoniga shoshganlaricha borar ekanlar kofirlar bu og'ir kundir derdilar ulardan makka kofirlaridan oldin nuh qavmi ham uni inkor etgan edi ular bandamiz nuhni yolg'onchiga chiqarishib u bir majnun dedilar va u payg'ambarlik ijrosidan to'silib qoldi shunda u parvardigoriga men mag'lubdirman yordam qilgin deb duo qildi biz osmon darvozalarini tinimsiz quyiluvchi suv bilan ochib yubordik yana yerdan buloqlar chiqarib qo'ydik bas osmon va yer suvi taqdir qilib qo'yilgan bir ish uzra uchrashdilar uni nuhni esa taxtalar va mixlar yordamida yasalgan kemada ko'tardik u kema bizning ko'zlarimiz o'ngida himoyamizda suzardi bu inkor qilingan kishi nuh uchun mukofotdir biz uni kemani bir alomat qilib qoldirdik bas eslatma oluvchi bormi bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan haqiqatan biz qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik bas eslatma oluvchi bormi od qabilasi ham payg'ambarni inkor etdi bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi biz ularning ustiga davomli nahs shum kunida bir dahshatli bo'ronni yubordik u odamlarni sug'uriluvchi xurmo daraxti tanalaridek sug'urib ketar edi bas mening azobim va ogohlantirishlarim qanday ekan biz qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik bas eslatma oluvchi bormi samud qabilasi ham ogohlantirishlarni yoki payg'ambarlarni inkor etdi bas aytdilar bizlar o'zimizning oramizdagi bir odamga ergashamizmi u holda bizlar haqiqatan ham gumrohlik va nodonlikda bo'lurmiz-ku. Bizlarning oramizdan o'shanga eslatma vahiy tashlanibdimi? Yo'q, u kazzob va kibrlidir. Ular ertaga oxiratda kim kazzob va kibrli ekanini bilib biz ularni sinash uchun bir tuya yuboruvchidirmiz bas ey solih sen ularni kuzat va aziyatlarga sabr qilib tur suvning ular bilan tuya o'rtasida taqsimlab qo'yilgani va har bir ichishga navbat bilan hozir bo'lish lozimligi haqida ularga xabar bergin so'ngra ular samud qabilasi o'zlarining bir sherigini tuyani so'yishga chorlagan edilar u ishga kirishdi va tuyani so'yib yubordi bas ularga mening azobim va ogohlantirishlarim qanday bo'ldi biz ularning ustiga bir qichqiriq yuborgan edik ular xuddi qo'raning cho'plari kabi yakson bo'ldilar biz qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik bas eslatma oluvchi bormi lut qavmi u keltirgan ogohlantirishlarni inkor etdi darvoqe biz ularning ustiga toshli bo'ron yubordik illo lut oilasigagina tong safarda najot berdik bu bizning huzurimizdan bo'lmish ne'matdir shukr qilganlarni mana shunday mukofotlaydi bilamiz lut bizning azobga tutishimizdan ularni o'z qavmini ogohlantirgan edi ammo ular ogohlantirishlarga yoki elchilarga shubha bilan qaradilar ular undan lutdan mehmonlarini nafsni qondirishga undashni so'radilar bas biz ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydik bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib ko'ringiz haqiqatan erta tongda ularga lut qavmiga ustuvor azob keldi bas mening azobimni va ogohlantirishlarimni totib inkor etib ko'ringiz biz qur'onni zikr eslatma uchun oson qilib qo'ydik bas eslatma oluvchi bormi fir'avn zodagonlariga ham ogohlantirishlar yoki payg'ambarlar keldi ular bizning mo'jizalarimizni inkor etganlaridan so'ng biz ularni kuchli va qudratli zot ushlashi bilan ushladik jazoladik ey makka ahli sizlarning kofirlaringiz ana ulardan yaxshiroqmi yoki sizlar uchun samoviy kitoblarda oqlov vasiqasi bormi balki ular biz yenguvchi jamoatdirmiz deyishar yaqinda o'sha jamoat yengilib ortlariga qarab qochib qolurlar bugina emas balki ularga jazolashga va'da qilingan vaqt qiyomatdir qiyomat esa yanada halokatli va achchiqroq albatta jinoyatchilar gumrohlik va xatolikdadirlar ular yuz tuban hollarida do'zax sari sudraladigan kunda ularga do'zax ta'sirini totib ko'ringiz deyilur albatta biz har bir narsani o'lchov bilan yaratdik bizning farmonimiz faqat birgina bo'l degan so'zdir muddati ko'z yumib ochguchadir biz sizlarga o'xshash guruhlarni halok qildik bas eslatma oluvchi bormi ular qilgan har bir narsa bitkilarda nomai amollaridadir har bir kichik va katta ish lavhul mahfuzda bitilgandir albatta taqvodorlar jannatdagi bog'larda va daryolar uzradirlar ular qudratli podshohning Allohning huzuridagi sadoqat maqomida bo'lurlar Ar-Rahmon surasi Madinada nozil qilingan 78 oyatdan iborat. Ar-Rahmon Allohning go'zal ismlaridan biri. Surada Alloh taolo inson va jinlarga bu dunyo va oxiratda ato etgan va etajak ne'matlaridan ba'zilarini eslatib, o'ttiz bir marta bas rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz deydi mehribon va rahimli Alloh nomi ila ar rahmon mehribon zot qur'onni ta'lim berdi u insonni yaratdi unga bayonni nutqni ta'lim berdi quyosh ham oy ham aniq hisob bilan sayr qilur poliz ekinlari yoki yulduzlar va daraxtlar ham Allohga sajda qilur bo'yin sunur osmonni baland qilib qo'ydi va mezonni me'yor va adolatni joriy qildi toki me'yordan tajovuz qilmagaysiz ey insonlar muomalada vaznda adolat o'rnatingiz va tarozida ziyonkorlik u yerni odamlar uchun tekislab qo'ydi unda turli meva va g'unchalarga ega xurmo daraxtlari bor yana unda somonli donlar va rayhon va boshqa gullar bor bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u insonni odamni sopol yanglig' obdan quritilgan loydan yaratdi jinlarni va iblisni ham olovning tutunsiz alangasidan yaratdi bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz Alloh ikki mashriqning ya'ni kun va oy chiqadigan tomonlarning ham ikki mag'ribning kun va oy botadigan tomonlarning ham parvardigoridir. Ba'sey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikki xil dengizni bir biri bilan yonma yon turadigan holda chiqarib qo'ydi ammo u ikkisining o'rtasida bir to'siq bo'lib ular o'sha to'siqdan oshib o'tmaslar bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikkisidan aslida sho'r suvlisidan marvarid va marjonlar chiqur bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz uning dengizda yelkanlari tog'lardek baland ko'tarilgan kemalari ham bordir bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz yer yuzidagi barcha mavjudot foniydir ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmish rabbingizning yuzi boqiy bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz osmonlar va yerdagi barcha jonzot hojatlarini undan so'rar har kuni u tinimsiz faoliyatdadir bas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Yaqinda qiyomatda sizlarni hisob kitob qilish uchun forig' bo'lajakmiz, ey insonlar va jinlar. Bas ey insonlar va jinlar. Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? ey jinlar va insonlar jamoasi agar sizlar Allohning jazosidan qochib osmonlar va yer hududlaridan o'tib ketishga qodir bo'lsangiz o'tib ketaveringiz kuch qudratsiz ulardan sira o'tib keta olmagaysiz bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u kunda ustingizga kofirlaringiz uzra olovdan iborat bir alanga va tutun yuborilurki sizlar unga qarshi yordam topa olmassiz bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz bas qachonki qiyomat qoyim bo'lgach osmonlar yorilib jahannam haroratidan yog'ning durdasi kabi bo'lur qizarib qolur bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ana o'sha kunda na insonlar va na jinlardan qilib o'tgan gunohi to'g'risida so'ralar ba'zi insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz balki jinoyatchi osi kimsalar o'z belgilaridan tanilib peshona sochi va oyoqlaridan tutilurlar va jahannamga tashlanurlar bas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz jinoyatchi kofirlar yolg'on deydigan jahannam mana shudur. ular o'sha jahannam bilan o'ta qaynoq suv o'rtasida aylanib tururlar bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz parvardigori huzurida turishdan so'ralishdan qo'rqqan kishi uchun ikki jannat bog'i bordir bas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikki jannat bog'i qalin shoh novdalarga egadir. Bas insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U ikkisida ikki oqim chashma bordir. bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikkisida jannatning ikki bog'ida barcha mevadan ikki navi bordir pas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Jannat ahli astarlari shoyidan bo'lgan ko'rpachalar uzra yastangan holda o'tirurlar u ikki bog'ning mevasi uzuvchiga yaqindir bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u jannatlarda shunday ko'zlarini begona erkaklardan tiyuvchi hur qizlar borki ularga ilgari na inson va na jinlar tekkan bas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ularning badanlari tiniqlik vaslliqlikda go'yoki yoqut va marjondirlar bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ehson ezgulikning mukofoti faqat ehson ezgulikdir bas ey insonlar va jin rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikkisidan boshqa yana ikki bog' bordir bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ikkisi sersuv va sersoyalikdan to'q yashildirlar bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikkisida suvi tinmay otilib turuvchi ikki chashma bordir bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz u ikkisida mazkur ikki bog'da meva xurmo va anorlar bordir bas ey insonlar va jinlar Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? U jannatlarda xushxulq va husndor hur qizlar bordir. Bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ular chodirlarda asraluvchi hurlardir basey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ularga ilgari na insonlar va na jinlar tekkan ular onadan tug'ilmay xos yaratilgan bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz jannat ahli yashil yostiqlar va go'zal gilamlar uzra yastangan hollarida o'tirurlar bas ey insonlar va jinlar rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz ulug'lik va ikrom sohibi bo'lmoq rabbingizning ismi barakotlidir Voqea surasi Makka da nozil qilingan 96 oyatdan iborat. Voqea qiyomatning nomlaridan biri. Surada qiyomat qoyim bo'lganda ro'y beradigan mudhish hodisalar bayonidan boshlab, oxiratda mu'min bandalarga beriladigan mukofotlar ya'ni jannat ne'matlari shuningdek kofirlarning jazosi ya'ni ularga beriladigan do'zaxdagi azob uqubatlar bayon etiladi mehribon va rahimli Alloh nomi bilan qachonki qiyomat voqe qoyim bo'lganda uning voqe bo'lishining yolg'oni yo'qdir u odamlarni ostun ustun etuvchidir yer larzaga kelgan tog'lar titilib to'zib to'zonga aylangan bo'lur sizlar esa uch toifa bo'lursiz bas u uchtaning birinchisi o'ng tomon egalaridir o'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir ikkinchi toifa chap tomon egalaridir chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlikdir uchinchi toifa ezgu ishlarda o'zib o'zib ketgan zotlardir aynan o'shalar Allohga yaqin zotlardir noz ne'mat bog'larida o'zib ketganlar avvalgi ummatlardan ko'pchilik keyingilar Muhammad ummatlaridan esa ozchilik ular oltindan yasalgan so'rilarda yastangan hollarida bir birlariga yuzma yuz bo'lib o'tirurlar ustilarida esa mangu yosh bolalar aylanib xizmatda yururlar oqar chashmadan olingan may to'la qadaqlar, ko'zalar va kosalar bilan u maylardan ularning boshlari ham og'rimas mast ham bo'lmaslar yana o'zlari tanlab oladigan meva bilan ishtahalari tortadigan qush go'shtlari bilan ham ta'minlab tururlar yana ular uchun oppoq yuzli katta va chiroyli ko'zli hur qizlar ham bo'lurki ular xuddi pardaga o'ralgan durlar kabidirlar bu ular dunyoda qilib o'tgan amallarining mukofotidir ular u joyda behuda va gunoh so'zni eshitmaslar faqat bir birlariga aytadigan salom salom so'zinigina eshitdi o'ng tomon egalari o'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir ular tikansiz butazorlarda tizilgan bananzorlarda yoyiq soya ostida oqizib qo'yilgan suv bo'yida ko'plab meva uzraki ular tuganmas va man etilmasdir shuningdek ular baland to'shalgan ko'rpachalar ustidadirlar biz ularni hur qizlarni dafatan paydo qildik onadan tug'ilmadilar keyin ularni bokira qizlar qildik ular jozibali va tengqurdirlar ular o'ng tomon egalari uchundir o'ng tomon egalari avvalgi ummatlardan ham ko'pchilik keyingilardan muhammad ummatlaridan ham ko'pchilikdir chap tomon egalari chap tomon egalari bo'lmoq ne baxtsizlik ular samum shamoli va qaynoq suv ichida qora tutun soyasi ostidadirlarki na sovuqdir u joy va na yoqimli ular bundan ilgari dunyoda maishatparast edilar dunyoda yayrab olaylik der edilar yana u ulkan gunoh shirk uzra ustuvor edi iymon keltirishdan bosh tortardilar yana aytar edilar bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylangach rostdan ham qayta tiriltiriluvchimizmi avvalgi ota bobolarimiz hammi ey muhammad ularga ayting albatta avvalgilar ham keyingilar ham ma'lum kundagi belgilangan vaqtda qiyomatda albatta to'planuvchidirlar so'ngra sizlar ey qayta tirilishni inkor etuvchi gumrohlar albatta jahannam giyohi zaqqum daraxtidan nochor rohatlanish umidida yeguvchi undan qorinlarni to'ldiruvchidirsiz lekin bundan aslo rohat topmaslar so'ng uning ustiga qaynoq suvdan ichuvchi ichganda ham tashna tuyalar kabi ichuvchidirsiz lekin tashnalik aslo bosilmas mana shu jazo kunidagi ularning ziyofatidir ey insonlar sizlarni biz yaratdik-ku bas yana qayta yarata olishimizni tasdiq etmaysizmi sizlar xotinlaringiz bajadoniga to'kadigan mani urug'ni o'ylab ko'rdingizmi uni sizlar inson qilib yaraturmisiz yoki biz yaratuvchimizmi sizlarning o'rtangizdagi o'limni ajalni ham biz o'lchab qo'ygandirmiz bu kabi ishlarda bizdan o'zib ketilmas biz o'rningizga sizlarga o'xshaganlarni almashtirib qo'yishga hamda sizlarni o'zlaringiz bilmaydigan holat suratda qayta paydo qilishga ham ojiz emasmiz sizlar ilk bor paydo bo'lishingiz qanday bo'lganini bildingiz-ku bas cheksiz qudratimizni ko'rib eslatma olmaysizmi sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida o'ylab ko'rdingizmi uni sizlar undirurmisiz yoki biz undiruvchimizmi agar biz xohlasak uni ofat yuborib quruq cho'p qilib qo'ygan bo'lar edik sizlar esa ajablanib qolaverar va aytar edingiz bizlar ziyon ko'ruvchilarmiz balki bizlar rizqimizdan mahrumdirmiz deb nadomatda qolgan bo'lar edingiz sizlar o'zlaringiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi agar biz xohlasak uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik bas shu obi hayot uchun ham shukur qilmaysizmi sizlar yoqayotgan olovni o'ylab ko'rdingizmi uning daraxtini o'tillarini sizlar paydo qildingizmi yoki biz paydo qiluvchimizmi biz uni jahannam haqida bir eslatma va yo'lovchilar uchun foydalanadigan narsa qilib qo'ydik bas ey muhammad ulug' rabbingiz nomini poklab tasbeh ayting men yulduzlarning botish joylari bilan qasamyod eturman bu qasam agar bilsangiz albatta buyuk qasamdir albatta u qur'oni karimdirki u yashirin kitobda lavhul mahfuzdadir uni qur'onni tahoratli kishilardan o'zgalar ushlamaslar u olamlar parvardigori tomonidan nozil qilingandir bas ey kofirlar sizlar shu kalomga qur'onga beparvolik qilyapsizmi yana qur'onni yolg'onga chiqarishingizni o'z rizqingiz shukri qilib olyapsizmi bas qachonki kishining joni halqumiga yetganida jon berish paytida holbuki o'sha vaqtda sizlar qo'lingizdan hech ish kelmay qarab turursiz biz unga sizlardan ko'ra yaqinroqdirmiz lekin sizlar buni ko'rmassiz bas qani endi sizlar jazolanmaydigan va rostgo'y bo'lsangiz u o'shani jonni qaytara olsangiz shuni xohlaysiz bas agar o'sha vafot etgan kishi Allohga yaqin zotlardan bo'lsa uning uchun rohat rayhon bo'yi va ne'matlar jannati bordir endi agar u o'ng tomon egalaridan o'rta hol solih bandalardan bo'lsa bas ey saodatli banda senga o'ng tomon egalaridan salom bordi-yu u dinni inkor etuvchi gumrohlardan chap tomon egalaridan bo'lsa bas qaynoq suvdan iborat ziyofat va do'zaxda kuyish bordir albatta bu zikr qilingan narsalar ayni haqiqatdir bas ulug' rabbingiz ismi bilan tasbih ayting uning go'zal ismlari ko'p Hadid surasi Madinada nozil qilingan 29 oyatdan iborat. Hadid temir demak. Suraning 25-oyatida metal turlari va ularning xislatlari haqida bayon etilgan. Shuningdek, surada ilohiy ko'rsatmalar va aqidaviy masalalarga doir oyatlar bayon etilgan. mehribon va rahimli Alloh nomi bilan osmonlar va yerdagi bor narsa Allohga tasbeh aytur u qudratli va hikmatli zotdir osmonlar va yer hukmronligi unga xosdir u tiriltiradi ham o'ldiradi ham u har narsaga qodirdir u avval oxir zohir va botindir u barcha narsani biluvchidir u osmonlar va yerni olti kunda yaratib so'ngra arsh uzra mustaviy bo'lgan zotdir u yerga kiradigan narsalarni ham undan chiqadigan narsalarni ham osmondan tushadigan narsalarni ham unga osmonga ko'tariladigan yaxshi amal va duolar kabi narsalarni ham bilur sizlar qayerda bo'lsangiz u sizlar bilan birgadir Alloh qilayotgan barcha amallaringizni ko'rib turuvchidir osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir ishlar faqat Allohga qaytarilur u kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur u dillardagi sirlarni biluvchidir ey insonlar Allohga va uning payg'ambari Muhammadga iymon keltiringiz hamda u sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalardan boyliklaringizdan ehson qilingiz. Ba sizlardan iymon keltirgan va ehson qilgan zotlar uchun katta mukofot bordir agar sizlar iymon keltiruvchi bo'lsangiz payg'ambar sizlarni Rabbingizga iymon keltirishga da'vat etib ahdu paymoningizni olgach nega Allohga iymon keltirmayapsiz u o'z bandasi muhammadga sizlarni zulmatlardan kufrdan nurga iymonga olib chiqishi uchun aniq oyatlarni nozil qiladigan zotdir albatta Alloh sizlarga nisbatan mehribon va rahimlidir nega sizlar Alloh yo'lida ehson qilmayapsiz. Holbuki osmonlar va yer merosi yolg'iz Allohniki-ku. Sizlardan Makka fath bo'lishidan ilgari ehson qilgan va kofirlarga qarshi urushgan kishilar fathdan keyin ehson qilgan va urushganlar bilan barobar bo'lmagan. ular keyin ehson qilgan va urushgan kishilardan ulug'roq martabadadirlar barchalariga Alloh go'zal mukofot jannat va'da qilgandir Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir Allohga qarzi hasana uning yo'lida ehson qiladigan kishi bormiki u o'sha kishiga bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarsa uning uchun yana yaxshigina mukofot ham bordir mo'min va mo'minalarning oldilari va o'ng tomonlarida nurlari yurganini ko'radigan kunni eslang o'sha kuni ularga deyilib sizlar uchun bugungi xushxabar ostidan anhorlar oqib turadigan mangu qolinadigan jannatdagi bog'lardir bu ulkan yutuqning o'zidir u kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga bizga qarangiz biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik desalar ularga ortingizga qaytib nur istangiz deyilur so'ngra ular bilan mo'minlar o'rtasida darvozali bir devor urilurki uning ichida rahmat jannat tashqarisida esa azob do'zax bo'lur ular mo'minlarga biz dunyoda sizlar bilan birga emasmidik deb nido qilganlarida mo'minlar derlar ha lekin sizlar o'zingizni fitnaga soldingiz va bizga musibat yetishiga ko'z tutdingiz hamda dinimiz to'g'risida shubhalandingiz va to Allohning amri o'lim kelgunicha xom xayollar sizlarni aldadi sizlarni Alloh haqida aldovchi shayton ham aldab qo'ydi mana bugun sizlardan ham ey munofiqlar kofir bo'lganlardan ham azobdan qutulishingiz uchun to'lov olinmas joyingiz do'zaxdir u sizlarning munosib joyingizdir naqadar yomon oqibat bu iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Yana ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ngra payg'ambarlaridan keyingi muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar ya'ni yahudi va nasroniylar kabi bo'lib qolmaslik vaqti kelmadimi ularning ko'pi fosiq itoatsizdirlar ey mo'minlar bilingizki albatta Alloh o'lgan yerni tiriltirur mana biz aql yurgizishingiz uchun sizlarga qudratimizga dalolat qiladigan oyatlarni batafsil bayon qildik albatta sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar hamda Allohga qarzi hasana berganlar uchun sadaqalari bir necha hissa ziyodasi bilan qaytarilur va ular uchun yana sharafli mukofot bordir Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar aynan o'shalar parvardigorlari huzurida siddiqlar va shahidlarning o'zidirlar ular uchun oxiratda mukofotlari va yo'llarini yorituvchi nurlari bo'lur kofir bo'lgan va oyatlarimizni inkor etgan kimsalar ular do'zax egalari bilingizki bu dunyo hayoti faqat o'yin behudalik ziynat o'zaro faxrlanish va mol dunyo hamda farzandlarni ko'paytirishdan iboratdir u bamisoli bir yomg'irki uning sababidan unib chiqqan giyoh kofirlarni taajjubga solur so'ngra u qurigach uni sarg'aygan holda ko'rasiz so'ngra u o'tin bo'lib qolur oxiratda esa qay birlaringiz uchun qattiq azob qay birlaringiz uchun Alloh tomonidan mag'firat va rizolik bordir dunyo hayoti faqat aldov matoh ey insonlar rabbingiz tomonidan bo'ladigan mag'firatga hamda Alloh va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan zotlar uchun tayyorlab qo'yilgan kengligi osmon va yerning kengligi kabi bo'lgan jannatga shoshilingiz bu Allohning fazli bo'lib uni o'zi xohlagan kishilarga atoydir Allah ulug' fazl sohibidir. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda lavhul mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta bu Allohga osondir. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysiz va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ham ketmagaysiz. Alloh har qanday kibrli va maqtanchoq kimsani suymagay. Ular baxillik qiladigan va odamlarni ham baxillikka buyuradigan kimsalar. kim baxillik qilib ehson qilishdan yuz o'girsa bas albatta Allohning o'zi g'ani behojat va hamid hamdga loyiq zotdir biz o'z elchilarimizni hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon tarozi yoki me'yor tushirdik yana biz temirni tushirdik unda quvvat va odamlar uchun manfaatlar bordir Alloh o'ziga va payg'ambarlariga g'oyibona yordam beradigan kishilarni bilish uchun ham temirni yaratdi albatta Alloh kuchli va qudratlidir biz nuh va ibrohimni o'z qavmlariga yubordik hamda payg'ambarlik va kitobni tavrot injil zabur va qur'onni ham ikkovining zurriyotlariga ato qildi bas ularning orasida hidoyat topuvchi kishilar ham bor ammo ularning orasida aksariyati fosiq kofirdirlar so'ngra ularning izlaridan ketma ket payg'ambarlarimizni yubordik va Iso ibn Maryamni ham ularning ortidan yubordik va unga injil kitobini ato etdik hamda unga ergashgan kishilarning dillarida mehribonlik va shafqat paydo qildik rohiblikni esa ular o'zlari chiqarib oldilar biz ularga uni rohiblikni yozganimiz yo'q lekin ular o'zlari Allohning rizoligini istab rohiblik qildilar u so'ngra unga to'la rioya qila olmadilar bas ulardan iymon keltirganlariga mukofotlarni ato etdik ammo ularning orasida aksariyati fosiq kofirdir ey isoga iymon keltirgan zotlar Allohdan qo'rqingiz va uning payg'ambari Muhammadga ham iymon keltiringiz shunda u sizlarga o'z rahmatidan ikki barobar ato etur va sizlarga qiyomatda yorituvchi nur paydo qilur hamda sizlarni mag'firat qilur Alloh mag'firatli va rahimlidir. Ahli kitoblar o'zlari Allohning fazlidan biror narsaga yetishga qodir bo'la olmaslarini va fazl Allohning qo'lida bo'lib, uni faqat o'zi xohlagan kishilarga ato etishini bilishlari uchun Alloh shunday qildi. Alloh bandalariga nisbatan ulug' fazl egasidir